ook die Levitese vee in die plek van die Israëlieten in. Die Levite behoort aan mij. Ek is die Heere, die 273 eersgeboren is uit die Israëlieten wat daar meer is als Levite, moet losgekoop word. Je moet vijf zilverstukken per kop en vorder, bereken volgens die standaardgewicht van die heiligdom is dit 11 gram per zilverstuk. Die geld vir jy die groter getal eersgeboren is van die Israëlieten moet jij als losprijs aan Aaron en sy seens gee. Mooses het toe die loskoop geld ingevorder vir die eersgeboren is wat daar meer was als die wat reeds met Levite losgekoop is. Hierdie geld het hy geneem van die eersgebore Israëlieten, 15,5 kg zilver. Dit het Mooses in opdracht van die Heere aan Aaron en sy seens gegee, soos die Heere hom beveel het.